الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Na početku da zahvalim sve višem Allahu subhanahu wa ta'ala na znači, svim blagodatima, a naročito na blagodati Islama. I donosim salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala na njegove časne i plemenite ashabe, na njegovu porodicu i na sve oni koji slijede njegov put do sudnjeg dana. Meni je bilo zadovoljstvo da se družim s vama u ovim proteklim danima i da budem sudionik i da budem učesnik ovog druženja, ovog seminara za koji se nadam da vam je donio mnoge koristi i da je povećao vaše znanje o vjeru. Nije malo jednostavno pričati i vaziti i govoriti kada imamo na umu odgovornost, jeli, tog dodatka i kada imam na umu da sam ja ovdje zadnji danas, jel, odnosno na ovom seminaru, da ste mnogo što šta čuli, mnogo što šta zapamtili, jeli, koliko vam je ostalo u glavi, to zavisi od mnogih faktora. Ja sam pripremio predavanje na temu, kao što je najavljeno, razumijevanje sunneta, tema koja je kako značajna i bitna, e, tema koja je opširna i o kojoj se ne može sve kazati neki 45 minuta do sat vremena. Pa ja ću nastojati da kažem što je moguće više o toj temi i nastojat ću da vam kažem ono što sam pripremio. Na početku Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo imati koristi a utječe mu se od onog znanja od kojeg koristi nema. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, vi ste svjedoci u proteklih desetak godina, ili mnogi od vas, jer pošto ima i mlađi i stariji ovdje, svjedoci ste da se novim prostorima događa eh, obnova vjeri, ili događa preporod vjeri. Mi znamo da je u proteklom periodu, odnosno u periodu komunizma, da je vjera skoro bila na ovim prostorima. Skoro bila pa uništena, ako možemo kazati. Kada govorimo o vjeri, prije svega mislim na živu vjeru. Živa vjera skoro je bila uništena na ovim prostorima. I ono što se dešava u posljednjih deseta godina, to je obnova vjeri. A pa kada govorimo o obnovi vjeri, e, moramo govoriti o obnovi suneta, odnosno praksi poslanika i salatu Vi ste, znači, sudionici i učesnici tog procesa te obnove. To je historijski događaj koji još teče i čiji ste vi dio, jeli? I trebate biti, biti ponosni, svjesni toga i neizmjerno Allahu zahvaliti. Jer to nije jednostavan, odnosno nije obični proces koji se dešava Eh, jer mi smo svjedoci da od dolaska Turaka ili odlaska Turaka s ovih prostora do dan danas nije se desilo jedno takvo buđenje Islama, odnosno nije se desilo buđenje Islama tih razmjera i tog intenziteta kao što se sada dešava. Znači ovo je historijski period sigurno. Vi ste, vi živite u tom periodu, vi ste ovaj, učesnici, direktni učesnici toga, sudionici, dio toga. I tako se trebate i osjećati. Zato sam i odabrao da govorim pred vama ovdje o toj temi razumijevanju suneta. jer veoma je bitno da svojim razumijevanjem sunneta, svojim razumijevanjem vjere, da doprinesemo, doprinesemo, da se, doprinesemo da se ovaj proces kreće u pravcu kojim treba da se kreće. I da donese rezultate one koje treba donijeti. A ne da budemo mi uzroci, direktni ili indirektni e, uzroci e, sputavanja ovoga procesa, njegovog usporavanja ili njegovog usmjeravanja u smjeru ovaj, koji mu ne i koji ne treba. Ovaj proces obnove vjere, draga braćo, i suneta, doprinijeli su mnogi faktori. A to opet Allahova volja, Allahov kader, prije svega oslobađanje od komunističkog sistema koji je 50 godina sputavao vjeru, gušio vjeru, bez obzira htjeli to priznati neki ili ne htjeli. Također, e, sam početak rata i dolazak naše braće iz arapskog svijeta koji su svakako jedan bitan faktor znači obnove i buđenja te islamske svijesti i obnove ovaj, vjere i buđenja i oživljavanja sunneta poslanika Muhammeda Ali. I naravno odlazak e, mnoštva naše braće u arapski svijet koji su stekli i stiču znanje o vjeri i to svoje znanje prenose ovdje neko manje, neko više, neko na ovaj, na onaj način i sve to znači dio tog procesa obnove vjeri koji još traje. Također, nijedan proces, draga braćo, obnove i preporoda što nam, uh, što nam nudi historije, govori historije o tome, a historija šteca života, nije lahak i jednostavno. Teško je ljudima, uh, teško je ljudima ovaj, donositi promjene. Ljudi inače ne vole promjene. Promjene su teške. Trebamo znati znači da, da je prije svega potrebno znanje. Ako hoćete nešto da kvalitetno uh, mijenjate, potrebno je znanje. Ne može se bez znanja ništa. To je prvi uvjet uspješne davi, uspješne, uspješne sahve. Ja. Mi smo i na prošlim predavanjima čuli mnogo o tome i pozitivno i negativno, ovaj, i, i kritika i ukazivanje na naše propuste, na naše ovaj greške u toj sahvi. I zato i ova tema se veže za, za ono što je prethodno spomenuto. Znači, prije svega potrebno je znanje. Danas nijedan zanat ne možemo ovaj, obavljati bez znanja. Da ne govorimo o nekim naukama malo, kompli, malo kompliciranim kao što je medicina, kao što je fizika, matematika i dalje. Ne možemo bez znanja o tome. Također potrebna je postupnost. Potrebno je poznavanje vremena i društveni i političke okolnosti u kojima, znači, u kojima se to dešava, odnosno okruženja. Da sam taj preporod i oživljavanje suneta, kao kažem, ne bi teklo u pogrešnom smjeru ne bi teklo u pogrešnom smjeru, da mi svojim postupcima i svojim nerazumijevanjem vjere i suneta ne bi usporili to i ne bi bili ovaj e, direktni uzročnici njegovog gašenja za ustavljanje. Prije svega moram se dotaći malo jedne veoma bitne teme, a to je značaj suneta u islamu. Značaj suneta u islamu Svima je vama poznato da je bez sunneta nemoguće razumjeti Kur'an, odnosno nemoguće razumjeti Islam. Sunnet je, znači, praktični tumač Kur'ana i njegova realna, idealna primjena. Jer poslanikova, alaih salatu životna praksa je bila interpretacija Kur'ana, tumačenje Kur'ana. Odnosno, hoću kazati da je poslanikov život Njegov cjelokupni život od početka objave, od početka misije, pa do njegove smrti, da je to bilo tumačenje Kur'ana. Njegov život je bio živi Kur'an. Ili kao što se navodi nekim hadisima, da je on bio uh, Kur'an koji hodi po zemlji. Prema tome, ko hoće da spozna praktični islam sa svim njegovim detaljima i karakteristikama ne može ga spoznati osim kroz poznavanje poslanikova to sam nam suneta, odnosno životopisa njegovog cijelog života, kako u njegovoj, znači, verbalno, tako i u praktičnoj formi. Kako poznavanje poslanikovih riječi i izdjeka, tako i njegovih postupak. A mi, hvala Bogu, znamo i da postoje zbirke hadisa koje su obuhvatile cjelokupan poslanikov alaihissalatu wasalam život, pa čak i prije poslanstva. Gdje nema nijednog detalja koji je bitan nama za vjeru, nema nijednog detalja koji je ispušten. Jer oni e, učenjaci Islama, hadisi prije svega, među kojima Buharije, Muslim, drugi, učinili su veliki izmet vjeri. Veliki izmet vjeri, veliki izmet nama, e, koji živimo u ovim poznim vremenima, i kojima je čak, ja mogu slobodno kazati, e, da su mnoge stvari e, bolje i poznate nego ovaj, kod prvih generacija, odnosno nakon prva tri stoljeća islama, nego muslimanima tog doba. Jer danas mi sve imamo servirano. Znači od Kur'ana, kao Božije knjige, Allahove knjige koja je sačuvana u originalnoj formi, preko svih ovaj, zbirki suneta imamo sve sačuvano, dostupno, pismeni smo, znamo čitati, Imamo ovaj, savremenu tehnologiju, imamo internet, imamo audio, video, kasete i tako dalje. Prema tome i možemo kazati da su mi generacija muslimana koja, koja ima puno znači veći pristup informacijama, odnosno znanju nego su imale neke generacije u recimo 5. 6. hiđarskom stoljeću. Znači, kada govorimo o sunetu, draga braće, razumijevanju suneta, moram naglasiti da je riječ o jednom životnom programu koji obuhvata cjelokupni čovjekov život i uzduž i poprije, i horizontalno i vertikalno. Pa da pojasnimo. Znači, nije ispravno razumijevati sunet kao uh, eh, sljeđenje poslanika ali u nekim detaljima i sitnim detaljima njegovog života ili uh, e, sljeđenje poslanika ali i u njegovoj uh, udjevanju, u objedovanju i tako dalje. Trebamo shvatiti sljeđenje poslanika ali kao jedan uh, jednog cjelokupnog programa života. Cjelokupnog programa života kao što je on i bio. Jer nažalost, zašto sam dobro da o ovoj temi? Zato što je primjetno da među nama ima pogrešnog razumijevanja suneta u smislu da se sunnet razumijeva kao ovaj kao svojstva poslanikovih recimo obreda ili kao uh, <coughs> srednjeg poslanika ali slatu sram njegovom vanjskom izgledu i tako dalje. To je pogrešno. Sunet nije samo sveden na to. Svođenje suneta samo na te detalje je pogrešno. Jer sunet je kažnjen poslanikov život. Kao što bi opisivali ovaj, shabi, da on bio Kur'an koji hodi, jel, da je on bio kane u Kur'an, da je njegov moral bio Kur'an i tako dalje. Kada kažem da je sunet poslanikov, da je to sveobuhvatni sistem, prije svega mislim da je sistem koji obuhvata čovjekov život od rođenja do smrti. Poslanik Alih nas je poučio kako da živimo islam od svoga rođenja pa do smrti. To je znači vertikalno. Kada je pitanje horizontalno, e, znači, e, to se podrazumijeva da obuhvata sve svere ljudskog života. Sve sfere ljudskog života, ne samo obrede. Pogrešno opet kažem, naglašavam poslanika, ali i slatu sam slijeti samo u načinu prakticiranja, odnosno e, činjenja obreda, kako je klanjao, kako je postio i tako dalje. To je pogrešno. Mi smo zaboravili jedan po meni ovaj, važniji segment, a to je ovaj, suština poslanikova suneta, to je njegov ovaj, moralni lik i njegov karakter. To smo zapostavili. Pa ćemo se vratiti na to kasnije. Znači, poslanička praksa i uputa, draga braćo, odnosno sunet, jer inače sunet se prevodi kao, kao tradicija, kao poslanikova praksa. Mene najbliže kaže je to poslanikova praksa ovaj, poslanikova praksa treba da nas vodi, da nas prati kroz sve segmente našeg života. U kući sa porodicom trebamo da slijedimo sunet lava poslanika i U trgovini, u džami, na putovanju, na poslu, u odnosu sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, sa samim sobom i sa drugim ljudima, bili oni muslimani ili ne muslimani. Pa čak i sa životinjama i neživom prirodom. I tu nam je poslanik Ali nam ostavio i pokazao kako da se prema tome ophodimo. Kako da uredimo svoje odnose prema životinjama. Zato su kazali jeli, da je poslanikov životni program praksa, da je on, da sveobuhvatan. Ne ostavlja ni najsitnije detalje života, da a da ih nije riješio. I po tome je specifičan. I tako zapadnjaci kad primaju islam, ne primaju islam zbog, zbog toga što im se svidi neki musliman, po svome izgledu ili ovaj, zbog nečeg drugog i prihvati zbog toga islam. Nego prihvati islam kad ga detaljno poznaju, kad vide da je to cjelokupan sistem života. Kaže, to je život ravnoteži. Poslanikov život je bio život ravnoteži. Kako život ravnoteži? E, to je bio program ravnoteže između duha i tijela. Poslanika, ne i salatu je pridavao pažnju i, ovaj, i duhu i tijelu. Jer znamo da je čovjek i duhovno i tjelesno, odnosno materijalno biće. Nije zapostavljao ni jedno ni drugo. Jedni, oni koji su pridali pažnju ili pridavali pažnju samo duho, otišli su na neki način u zabludu, znači duhovnom, duhovnom aspektu života zapostavili su ovaj vamo tjelesni i materijalni, to su znači oni pobožnjaci, asketi koji, koji je kasnije jeli, nastoji sufizam i tako dalje. Također, taj život, e, taj život i pravac je ravnoteža između razuma i emocija. Islam ne isključuje ni razum ni emocije. Razum imate kako važno mjesto u islamu, jer i mnogi kuranski ajeti često završavaju sa ovi, ili razum, za one koji su razumom obdarani, za one koji pamet imaju i tako dalje. A isto tako ne isključuje emocije. Također, ovaj poslanikov put i sunet je ravnoteža između ovoga i onoga svijeta. Između ovoga i onoga svijeta. voda tan se nasibeke Kemine dunja. Pogrešno je samo ovaj, usmjeravati se ka onome svijetu, zaboraviti svoj udiju na ovom svijetu. To nije bila poslanika ali sallatu praksa. I također to je ravnoteža između teorije i prakse. Između teorije i prakse. Ne postoji samo teorija u islamu, teoretisanje, nego e, teorija mora da bude neminovno popraćena praksom. Jer, pazite, citirati hadise poslanika ili svatu sam, govoriti o tome kako on radio, kako je postupao, a zapostaviti praksu to je, jeli, sasvim neprihvatljivo. ću neke primjere iz života poslanika, ali salatu wasalam, kaže Allah kada bi vidio svoje shabe, da idu u jednu ili drugu krajinu, da remete ovu ravnotežu, kaže, on bi ih upozorio. A te krajnosti su jedan e, krajnji fanatizam gdje čovjek sebe hoće da, da, ovaj, da, da, da namuči sebe vjeru. A druga krajnost je jedna, jedna nemar gdje čovjek popusti u vjer pa u donju krajnost. Kad odmah bi upozorio svoje ashave, vratio je na srednji put. Tako je uporio onu trojicu, onom Hadisku je vama poznat sigurno, od koje je jedan kazao, da će uvijek postiti i da nikada neće mrsiti. A drugi je kazao da će cijelu noć klanjati, da neće prekidati. I treći, da se neće ženiti. Znači oni su otišli u jednu krajnost. Kada je poslanik Ali to Osman bio upoznat o njima i o njihovim riječima i namjerama, ukorio ih je. Povodom toga je rekao, ja uistinu, ja se uistinu najviše bojim Allaha i najviše strahujem od njega, od vas, ali i ja i postim i mrsim, i klanjam i spavam, i ženim se. Pa ko ne voli, odnosno ko ne želi moju praksu, moj sunet nije od mene. Poslanik Ali to sam ovim primjerom je ukazao ovaj, kako da uredimo svoj život u skladu sa njegovom praksom. Ono što je također značajno spomenuti kada u pitanju razumijevanje sunneta je nekada površno poznavanje sunneta. Površno poznavanje i samim tim i pogrešno razumijevanje sunneta. Ono što ću danas posebno naglasiti je pogrešno razumijevanje suneta u smislu da se sunet svodi samo na formu, odnosno na odjevanje, na one manje bitne stvari u, u vjeru. To je prisutno kod nas. I to moramo priznati. Pa vidimo ljude da kaže ja slijedim sunet, ovaj, želim da izgledam, izgledam kao što izgleda poslanik kada volim miri se žene jer je on volio. Volim kajlulu jer je on, jer on ovaj, činio kajlulu, spavao prije podne ili poslije podne. Pa dođemo do zaključka da čovjek od suneta vrlo često uzima samo ono što odgovara njemu, što mu je lako. Naravno, to je pogrešno, jer Postavlja se pitanje šta je to suština suneta? Šta je to suština poslanikovog života kojeg mi trebamo nastojati da, da sprovedemo u svom životu? Šta je suština? Vraću se ono što sam prethodno spomenuo, da je sunet kompletan životni program koji obuhvata sve segmente, elemente ljudskog života, znači svakodnevnog ljudskog života. Poslanik Ali sam nam pokazao od ustajanja, znači kada ustaje ujutro, na noćni namaz ili na sabah, kako da, da postupamo, kako da se ponašamo od učenja ova, kroz uzimanje abdesta, u obhođenju sa svojom porodicom, sa svojim drugovima, sa, sa djecom, sa životinjama i tako dalje. Znači pokazao nam je kako treba da izgleda jedan kompletan naš život. Mi zaboravljamo ili vjerovatno ne znamo da suštinu i bit poslanikove alaih salatu wasalam praksi, odnosno suneta, čini njegov moral i karakter. Njegov moral i karakter. Kojim je plijenio i osvajao srca ljudi. I govorimo da, govorimo sa, buđenju, govorimo o našoj ulozi u svemu tome. Ali zaboravljamo i kad analiziramo naše neuspjehe u svemu tome, zaboravljamo osnovu ili osnovni uzrok našeg neuspjeha, a to je naš moral i naš karakter kojim, treba, kojim bi trebalo da plijenimo ljude, druge ljude, kao što je plijenio poslanik Ali Islake. Mi nažalost kažem opet veću pažnju pridajemo uh, da Allahov poslanika Ali Islake slijedimo u njegovom vanjskom izgledu i formi, u načinu obavljanja određenih obreda, naravno to ima svoje mjesto, ovaj, svoju važnost i svoju bitnost u islamu, ali to nije suština. Nije to suština. Jer inače misija poslanika ili salatu je bila da ljude učini prije svega Allahovim robovima, da im učini život e, sretnim i ovaj, blagoslovljenim na ovome svijetu i da, da ih učini sretnim znači, na ovome svijetu. To je suština njegove misije. I naravno mi kao njegovi sljedbenici, oni koji uzimamo sebi za pravo da kažemo smo mi njegovi sljedbenici, da slijedimo njegovu sunetu i da pozivamo sunetu, moramo toga biti svjesni jer na neki način mi smo preuzeli taj emanet. Svako, znači u okviru svoje mogućnosti da to, ovaj, da to prenese drugim ljudima i da to nudi drugim ljudima. Znači, rekli smo da postavljamo ono što je bitnije. Ja ću sada malo dotaći moralnog lika Muhammeda alaihi salatu wasalam, da nas podsjetimo na ono što zapostavljamo i što smo zapostavili u slijeđenju suneta poslanika ali Ove činjenice koje ću spomenuti govore o njegovoj moralnoj veličini. O njegovoj moralnoj veličini i vjerujte mi da onaj ko uspije da poslanika ali slat u tome slijedi, on je, on je uspio i on je postigao cilj. On je pravi sljedenik poslanika ali jer puno je lakše E, slijedi poslanika, i to samo u formi, u formi recimo odjevanja, obavljanja e, obreda, međutim postići njegovu, ovaj, njegovu skromnost, postići njegov mora, postići njegov karakter, postići njegovu pobožnost, to je mnogo teže. Jer zato treba puno truda, treba puno ovaj, žrtve, treba puno zalaganja, puno borbe sa svojim nefsom, tako dalje. Jer puno je lakše naučiti neke propise iz fikha, a puno je teži e, poslaniku, ali sada sam moral ugraditi u život. Ili dio toga. nikada nećemo postići e, njegov nivo morala, ali dio toga ugraditi u život. Kaže, mnogi jel opisuju poslanika ili islatu sam mnogi ashaba i mnoštvo je hadisa koji govori o tome. Ali ja ću samo da navedem osnovne crte tog moralnog vika Muhammeda ili Pa kaže se za njega da nikada u životu nije laž izgovorio. Kaže, govorio je uljudno i nikada nije upotrebljavao bestidne i vredljive riječi. Kaže, on je svojim prijatnim i moralnim ponašanjem plijenio duše i srca onih s kojima je dolazio dodir. U svome obhođenju s ljudima uvijek je slijedio princip, princip pravde, pa čak i prije poslanstva. Sve detaljne, jeli, sve deta, detaljnosti, detalje oko ovoga o čemu sada govorim možete naći u, u Siri, znači u poslanikom ali i slavnom životopisu i primjere za ovo o čemu sad govorim. Primjer njegove, njegove pravičnosti, njegove blagosti i tako dalje. Dalje kažu, e, godinama se bavio trgovinom, znači prije poslanstva i poslije, ali nije napravio nikada nepošten posao. Svi su svjedoci njegovog poštenja, pa su ga zbog toga nazvali El Emin, pouzdani povjerljivi Kaže, on je bio simbol čednosti u jednom društvu koje je bilo u biti nemoralno i nepristojno. Koji je simbol čednosti. Jer znamo kako je bilo e, mekansko društvo i prije islama i sa pojavom islama. Bilo je vrhu, to je bio vrhunac nemoralno, vrhunac pokvarenost. Kaže, njegov narod je bio grub, bio je nekulturan i prljak, nije vodio brigu o higijeni, a on je, bio, a on je pri sebi imao najviši nivo kulture i najprefinjeniji estetski izgled. Mi znamo da je poslanik Ali pored toga što je bio moralno i duševno savršena ličnost, bio je fizički savršen. Vodio je brigo čistoći, lijepo izgledao, počešljane kose, brade, namirisan. Koristio je misvak u različitim prilikama. Koristio čistu odjeću i tako dalje. Kaže, pomagao je slabašnim, siromašnim i nezaštićenim osobama. Nikome krivo nije činio i na nepravdu nije uzvraćao, nego je praštao. Prema ljudima je bio blag i milostiv i srdilo se samo kada bi se Allahove zapovjede kršile. Znači u primjerima njegove blagosti opet kaže možemo naći u siri uh, u njegovom životopisu. Kaže hranio se obično i skromno. A najčešća hrana su mu bile hurma, odnosno hurme i voda. Ukratko kaže bio je briljantna i izvanredna ličnost usred mračnog ambijenta, tog mračnog ambijenta džahilijeta, mekanstva. Kaže, bio je svjetiljka koja je osvjetljavala oko sebe i dijamant u gomili kamenja. E ovo je ukratko moralni lik poslanika Muhammeda a.s. Kaže, jedan od njegovih ashaba, kaže, ni prije ni poslije mu slična nisam vidio. Ni prije ni poslije mu slična nisam vidio. Ove kratke crte njegovog moralnog lika uvijek moramo imati na umu. I moramo se maksimalno truditi da, da, je, da ga u tome slijedimo, jer to je suština slijedženja i tibaa poslanika ali statusa. To je suština. Jer kažem opet, mnogo je lakše slijediti poslanika ali salatu wasalam u nekim sljeđu neki vanjski znači izgled, odnosno forme, nego ovome o čemu sada govorimo. Ovo se ne može postići preko noći, potreban je ovaj mukotrpan put i dosta truda, dosta odricanja, dosta borbe sa šeitanom, sa svojim nefsom, sa svojim porima i tako E onda ako riješimo ovo, onda su mnogo što što riješili naših problema u našoj sahvi, u našem buđenju, u našoj davi i u našem stanju, kao što je prethodnik je ovaj, spomenuo, ajet koji je osnova toga inna Allah la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi Allah uistinu neće izmijeniti situaciju jednog naroda dok oni ne izmijenu ono što je, što je kod njih, što je pri njima. Ako postignemo ovo što je postigao poslanik alaih salatu tada možemo govoriti o uspješnosti naše dani, Tada možemo plijeniti svojim ponašanjem svojim moralnim likom, svojim karakterom. I to je prava da. Pazite, ljudi ne vole puno teorije. Ljudi ne vole puno, da ne kažem, demagogije, pametovanje. Ljudi hoće da vide u praksi. Kaže, jedno djelo je bolje od hiljadu, riječi. A sad se vraćamo opet na slijedjenje sunete poslanika, ali i Ako shvatimo poslanikov sunet ovako, njegovu praksu, ili ovako, kao što govorim, tada možemo biti uspješni na polju djelovanja i tada možemo e, postizati bolje rezultate i tada će ljudi u nama vidjeti e, pozitivne ličnosti, korisne ličnosti koje nisu opasne po društvu i po I ovo je samo, ovo predavanje je samo jedno posjećanje e, na to kakvi treba da budemo i kako treba da razumijemo sunet poslanika i Prema tome, snaga ideje odnosno snaga vjeri i njegovo uvjerljivo učenje i je došao, e, njegov moral i njegov karakter, oni su osvojili ljudska srca i ljudske duše. I tako se Islam raširio. Jer Islam jeste došao rahmetel lil alemin, odnosno poslanik ali islam, kao milo svim ljudima, milo svjetljima, Njegova zadaća i cilj su bili da to prenese ljudima, da stvori sreću i blagostanje na Dunjalu, i da ljude usjeći i na Dunjalku i na Hirepu. To je, znači, suština islamske misije. U drugom dijelu ću nešto da progovorim o u čemu se ogleda slijeđenje sunete poslanika ali salatu islam, i o nekim pravilima i principima koji su i bitni da razumijemo ispravno sunet i da ga ispravno prakticiramo u svome svakodnevnom životu. Prije svega sljeđenje poslanika ili salatu wasalam se ogleda u vjerovanju, znači može biti u akidi, može biti u njegovim riječima i postupcima i ostavljanju, izbjegavanju svega onoga što je on izbjegavao i što je zabranjivao. Kada je u pitanju vjerovanje ili akida, e, naše sljeđenje poslanika ili salatu wasalam se ogleda u tome da vjerujemo u Allaha i sudnji dan i druge temelje akide onako kako on vjerovao i kako nam je preneseno u vjerodostojnim hadisima preko ashaba. Kada su pitani poslanikove riječi i naredbe, sljeđenje se ogleda u tome da činimo ono na što su upućivale njegove riječi, kao što je primjer hadisa u kojem kaže alaihi salatu Salu kema u usalli. Klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. A kada su u pitanju postupci, odnosno djela, treba da činimo ono što i on činio, a da se suzdržavamo od onoga od čega se i on suzdržavao. Također sljeđenje biva i u ostavljanju onoga što je poslanik alaih salatu ostavljao kao na primjer, kao što je ostavljanje namaza kad sunce izlazi i zalazi, odnosno neklanjanje u to vrijeme. A suprotno slijeđenju je ostavljanje poslanikovih postupaka koji su vađi, koji su fars, odnosno obaveza vjeri. Kao što je pet dnevnih namaza i činjenje onoga što on nije činio zbog toga što je zabranio. Prema tome, poslanikovi postupci se vežu za određene za određena mjesta i za određeno vrijeme. I ako nema dokaza koji potvrđuju znači da, da je poslanik Ali to se nam nešto e, radi određeno vrijeme ili na određeno mjesto, onda to takve stvari trebamo izbjegavati. Oni postupci koji je poslanik Ali Salatu slučajno činio u određeno vrijeme i na određenom mjestu, na primjer da je klanjao na određenom mjestu kada je bio na putu ili kada se odmarao na putu, eh, za te slučajeve, te postupke ne možemo kazati da su oni sunet, da je sunet klanjati na tom mjestu. Također, nastojanje da klanjamo baš na tome mjestu ne spada u naređeno steđenje poslanika, ali i Prenosi se da je Omer Djalavanhu jedne prilike vidio ljude kako prave gužvu oko jednog mjesta dok su bili na putu, pa je upitao o čemu se radi. Rekli su mu da je na tom mjestu klanjao poslanik sallallahu alaihi Na to im je Omer rekao, sljedbenici knjige su propali zbog toga što su slijedili tragove svojih poslanika i na njima pravili crkve i sinagoge. Onaj koga zatekne namaz, na mjestu gdje je poslanik Ali to se nam klanjao, neka klanja ili neka nastavi. To jest neka ne nastoji da baš na tom mjestu klanja po svaku cijenu. Također postoji poslanikovi postupci Znači, kada je, u pitanju slijeđenje poslanikove postupke možemo podijeliti na nekoliko, nekoliko vrsta. imamo prije svega prirodne i običajne postupke, kao što je stajanje, sjedenje, pijenje, spavanje i tome slično. I dvije su vrste ovih postupaka. To su njegove, znači, svakodnevni postupci i prirodni i običajni postupci. Prva vrsta za koju postoji e, tekst, odnosno hadis, da je postupak obavezan ili preporučen. Kao što je jedenje desnom rukom, kao što je pijenje sjedeći na tri daha, spavanje na desnoj strani tako dalje. To su znači primjeri za koje postoji hadis, postoji dokaz, da su preporučeni ili da su obavezni. Druga vrsta su oni postupci za koji ne postoji tekst. Ovi postupci, postupci su dozvoljeni da ih činimo, ali se ne ubrajaju u vjersko oslijeđenje neki smatraju da su ovi postupci preporučeni, jer je Ibn Omer anhu radio sve što je video da poslanika nam radi, bez obzira na koje mjesto i u koje vrijeme. Po tome je bio poznat Ibn Većina shaba je na stanovištu da ovi postupci ne ulaze u steđenje. Da ovi postupci ne ulaze u steđenje poslanikove prakse i sunne. Ovoj prvoj vrsti postupaka se mogu pridodati i postupci poslanika sa selem u skladu sa običajima tog vremena i kulturom tog vremena u kojem je on živio. Kao što je nošenje turbana, džubeta, puštanje kose i tako dalje. To su običaje recimo određenog naroda i vremena i ti postupci ne spadaju u naređeno sljeđenje sunneta. Znači nije, naređeno na, nije nam naređeno da nosimo turbane ili da nosimo džubeta ili ovaj, da, da puštamo kosu. Mada neki učenjac kažu da i ti postupci, ako i činimo zbog toga, iz ljubavi, odnosno profesoriku, ali i da je zato imamo napred. Imamo također postupke koji su svojstveni samo poslaniku, ali i salatu A to je prije svega e, stvari koje su samo njemu bile dozvoljene. Imamo stvari koje su samo njemu bile dozvoljene, a to je da se oženi sa više od četiri žene, također brak bez mehra, bez vjenčanog dara i brak sa ženom koja mu, je, koja mu se sama pokloni kao žena. To su stvari koje su bile svojstvene samo poslaniku, ali i slavu. Imamo stvari koje su bile samo vađi za njega, ne za ostali sedminike. Kao što je salatu teheđu, odnosno noćni namaz. Njemu je bio obavezan, a nama nije obavezan. Zato ga mi i ne klanjamo. Također, imamo stvari koje su samo njemu bile zabranjene, nama su dozvoljene. Kao što je sadaka, primanje sadake i jedenje onoga što ima neugodan miris prije odlaska u džamiju i u mešću. To njemu bilo zabranjeno, nama je, jeli po spravnije mišljenje, pokuđeno. Također imamo postupke koji su vjerom naređeni. S tim da se ovi postupci razlikuju s obzirom na propis. Ne nisu svi postupci koje je poslanik Ali slatio sam radio, koji su vezani za vjeru, nisu svi vađu bobove. Postoje neki koji su mendu, koji su preporučeni, postoje neki koji su mustahab, koji su pohvalni. Imamo prvo ono što je recimo mendu, a to su suneti pet dnevnih namaza, pranje pojedinih dijelova tijela pri abdestu po tri puta. To su stvari znači, koji spadaju u mendu. E, imamo stvari, odnosno postupke koji su vađib. A to, su, to je namaz, faz namazi, post, hađ, zekat, tako dalje. Slijedjenje poslanika, ali salatu ovim stvarima, općenito, u njegovoj praksi, će biti ispravno samo ako se ispuni šest uvjeta, odnosno šest stvari, prva stvar je uzrok, odnosno sebe. Ako čovjek čini neko djelo i bade, iz razloga za koji nema utemeljenja u šerijetu, odnosno nema sebeba, to spada u novotariju, odnosno bidat. Znači ako nema sebeba, nema razloga, to spada ono taj odnosno bidat. Kao što je na primjer provođenje nekih noći u ibadetu. Kao što su običaj ovdje kod nas, da se određene noći u Šabanu, u Ređeku provode u ibadetu, za koji nema nijedan vjerodostojan hadis, naprotiv, svi hadisi su ovaj, recimo eh, ili izmišljeni ili su, ili su jako slabi. Druga stvar je vrsta da se mora poklopiti sa određenom vrstom ibadeta koju je poslanik Ali sam činio. Ako čovjek čini neku vrstu ibadeta za koju nema utemeljenja u šerijetskoj, odnosno u šerijetu, u tekstima Korana i Sunneta, ovaj, to se ne prihvata i to se smatra također novotarijom. Kao što je klanje konja za kurba, ne može se konj zaklad za kurba, ili neka druga životinja za koju ne postoji jasan dokaz da se može klati kao kurba. Također imamo e, pitanje količine. Naše slijedženje se mora i u tom pitanju poklapati sa frakcijom poslanika ili salatu osela. Količina. Prema tome e, ne smijemo klanjati više rekata u farz namazima. Klanjamo umjesto e, četiri, klanjamo pet. kada hoću da, da više se vapa zaradi. Toga nema. Mora se striktno slijediti poslanika ili salatu osela praksa kada je u pitanju količina. Ili recimo na hađu se desi hađe umjesto sedam kugova hoće obiđe 14, kad hoće više se vapa. To je znači sve vezano za, za neznanje. Način, četvrta stvar je način. Moramo obavljati obrede i ono što je vezano za obrede onako kako je poslanik Ali se nam obavljao. E, malo prije sam spomenuo hadis koji poslanik Ali se nam kaže salu kemare etu muni klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. E, imamo petu stvar, to je vrijeme. Moramo ibadete, odnosno postupke obavljati baš ono vrijeme e, koje je propisano za to. Kao što je primjer recimo kurbana, on se mora klati određeno vrijeme. Kao što je primjer Ramazana, Ramazan se ne može, stvari post. Naređeni post se ne može posti nekom drugom mjesecu mimo Ramazana. Ne možemo klati kurban u Ređepu, postiti Rebio Level i tako dalje. Također imamo e, mjesto, šesta stvar je mjesto. I badet mora biti striktno vezan za ono mjesto za koje je vezao poslanik ali slat veselam. Prema tome i tikav se ne može obaviti u kući. Tikav se obavlja u džami. Ili hađ se ne može obaviti na, na na lastavici. Mora se obaviti u, Meki i na onim svetim mjestima koja su vezane za mjesto. S obzirom da smo, kažem ograničenim vremenom ja vam neću imati ovaj, više vremena, ovim bi ja završio predavanje i samo ću na kraju iskoristiti nekoliko minuta, znači da <clears throat> nas posjetim na ono što je najbitnije, da poslanikova ili salatu sunet, da ga moramo shvatiti kao jedan e, kompletan program i sistem života, ne smijemo svoditi sunnet samo na određene, znači na određene forme, nego e, sunnet mora biti utkan u sve fore našega života, u sve segmente našega života, u kući, u džami, na poslu, baš kao što je poslanik Ali Veselam prakticirao vjeru, on je bio znači, živi Kur'an koji hodi po zemlji i u tome ga trebamo istiti. Samo na taj način, visokim <clears throat> znači, moralom, karakterom, e, i prakticiranjem vjere u svakodnevnom životu možemo pridobiti druge ljude jer će ljudi u tome vidjeti, vidjeti smisao života, vidjet će naći sebe u tome i tako ćemo ovaj, biti uspješni na polju davi i tako ćemo imati više onih koji, koji će krenuti putem istine i putem pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. E, također, e, pri razumijevanju sunneta moramo voditi brigu ovim stvarima o kojima sam malo prije govorio, da sve stvari u sunetu nisu obavezne da postoje stvari koje su vađib, koje su obavezne, stvari koje su mendu preporučene posebno i stvari koje su musteha, koje su onako pohvalne. I trebamo izvagati svoje mogućnosti. Absurdno je da čovjek ostavlja vađib, odnosno sunet koji je vađib i sunet koji je mendu, znači za sunet koji je steha, To je absurdno. Kao recimo da čovjek a, ne klanja pet dnevnih namaza, a klanja noćnina. To bi bilo nešto neprihvatljivo. Znači, opet se radi o vjeri. Glavni uzrok, glavni uzrok nerazumijevanja suneta i njegovog površnog, znači razumijevanja, jeste neznanju. Neznanju u vjeri, a neznanje se liječi znanjem. Zato i ovaj seminar eh, na koji ste vi došli, na kojem ste prisutni, jedna prilika da proširimo samo svoje znanje o vjeri, iako je on ograničen vremenom jeli, i predavanjima, ovo vam je jedna prilika da proširite svoje znanje o vjeri, da ga učustite i da sebi na, na taj način olakšate e, prakticiranje Islama i svoj praktični znači, život po vjeri na ovim prostorima i u ovim vremenima. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pouči korisnom znanju, da, nas, da nam podari ihlas, iskrenost u djelima i u riječima, Ja molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da ova naša druženja upiše u stanice naših dobrih dijela, da nam oprosti naše grijehe i da nas učusti na putu vjeri.